Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Сьогодні буде казка про п'ять клубків. Коли прядеться нитка, вона змотується у клубки. Клубок, моток англійською «a skein». Наша казка про одну ледачу дівчину, яка не вміла прясти. Жила вона зі своєю матір'ю. І якось одного дня її мати спекла пиріжки. Pies. Вона спекла п'ять пиріжків і виставила їх на двір, щоб вони вистигли. Аж тут прийшла дочка. There. I've baked five pies. Now I'll leave them out here to get cool. So she left the five pies outside to get cool. And her daughter, who was also rather greedy, came along and saw the pies. Oh, good pies. I'm hungry. And she ate the pies, all five of them. Mm, mm delicious. Ммм, смачно, сказала дівчина, коли з'їла всі п'ять пиріжків. Аж тут прийшла її мати і почала шукати пиріжки. Звісно, вона не змогла їх знайти і запитала, де ж ті пиріжки? «Where are those pies?» А дочка їй і відповідає, я їх з'їла. «I've eaten them». «No, where are those pies?» But she couldn't find them. are those pies? I'm sure I left them here. So she asked her daughter. Where are those pies? Those pies? I've eaten them. They were delicious. Five pies? You've eaten five pies? Yes, delicious. Oh, five pies. Five пиріжків, і, замислившись над тим, чому у неї така скупа дочка, мати сіла прясти. Отак, сидячи біля прядки, мати заспівала пісню про свою дочку і п'ять пиріжків, які та з'їла. А поки вона співала, повз їхню хатинку проскакав верхи король. Мати співала так. My daughter has eaten five pies today. Моя дочка з'їла сьогодні п'ять пиріжків. eaten five pies today, five pies today, five pies today. My daughter has eaten five pies today, five pies, five pies, five pies. And as she was singing, the king came riding past on his horse. And when he heard the song, he stopped and said hello. Hello? Oh, hello. Oh, Your Majesty. What were you singing? Oh, well, uh, Ну, сказала жінка у відповідь на запитання короля, про що вона співає, і не хотілося, аби король дізнався, що її дочка з'їла п'ять пирогів. Тому вона змінила слова своєї пісні і проспівала таке: My daughter has spun five skeins today. Моя дочка напряла сьогодні п'ять клубків. Um... Mm. <laughs> Uh, uh, my daughter has spun five skeins today, five skeins today, five skeins today. My daughter has spun five skeins today, five skeins, five skeins, five skeins. The king was very impressed. Five skeins? Your daughter has spun five skeins today? Really? Um, <laughs> well... Well, I never heard of anyone who could do that. Five skeins? Well... Ова. вигукнув король, твоя дочка сьогодні напряла п'ять клубків. Справді, я ще не чув, щоби хтось міг таке зробити. Це справило на короля враження, і в нього виникла одна думка. А, I've got an idea. Oh. Look here. I want a wife. Oh. I want a wife, and I'll marry your daughter. Я шукаю собі жінку і одружуся з твоєю дочкою, сказав король. Одружитися? Marry. Але послухай, одинадцять місяців року For 11 months of the year вона може їсти все, що їй заманеться. She can have all the food she likes to eat. І мати будь-який одяг, який лише захоче. And all the clothes she likes to wear. І всі вечірки, які захоче мати. And all the parties she likes to have. Я одружуся з твоєю дочкою. You'll marry my daughter? Oh! I'll marry your daughter. But look here. For eleven months of the year, For eleven months of the year, for eleven months of the year, she can have all the food she likes to eat, all the food she likes to eat, and all the clothes she likes to wear, all the clothes she likes to wear, and all the parties she likes to have. all the parties she likes to have. But. But? Але так, на все це є одна умова. В останній місяць року сказав король. In the last month of the year. Їй доведеться щодня прясти по п'ять клубків. She'll have to spin five skeins every day. А якщо вона цього не зробить, And if she doesn't, я відрубаю їй голову. I'll cut off her head. Ой, лишенько. but in the last month of the year, in the last month of the year, in the last month of the year, she'll have to spin five skeins every day. five skeins every day. Five skeins every day. And if she doesn't, If she doesn't, I'll cut off her head. you'll cut off her head. Yes. If she doesn't spin five skeins every day, I'll cut off her head. But uh, Now, what do you say? Can I marry your daughter? То що ти скажеш, віддаси за мене свою дочку? запитав король. І мати погодилася. oh, all right. Good. And the king rode away. And the woman was left to think about what she had done. Oh dear. Well, well, well, what a marriage for my daughter! Married to the king! Одружена з королем. Коли король поскакав собі далі, жінка замислилася над тим, що сталося. Це ж треба, сказала вона, який шлюб для моєї доньки. А відтак вона покликала дівчину і все їй розповіла. Ти виходиш заміж. You're going to be married. Заміж за короля. Married to the king. І після цього вона розповіла про умови шлюбу. You're going to be married. Married? Married to the king. Married to the king? Oh, mother. Married to the king. And for 11 months of the year, For 11 months of the year, for 11 months of the year, you can have all the food you like to eat. all the food I like to eat. Oh! And all the clothes you like to wear. All the clothes I like to wear. Oh! And all the parties you like to have. All the parties I like to have. Oh! But, but, but, in the last month of the year, in the last month of the year? In the last month of the year, you'll have to spin five skeins every day. Five skeins every day? Five skeins every day. П'ять клубків щодня. В останній місяць року тобі доведеться прясти п'ять клубків щодня, сказала мати. П'ять мотків. вигукнула дівчина. Але ти ж забула, я не вмію прясти. I can't spin. А мати їй на це. Якщо ти не напрядеш по п'ять клубків щодня. If you don't spin five skeins every day, король відрубає тобі голову. the king'll cut off your head. По чому вона додала Не переживай, Don't worry. ти щось придумаєш. You'll think of something. Та й на той час король може про це забути. He'll probably have forgotten all about it. Сподіваюся, ти права, відповіла дівчина, бо я ж не вмію прясти. But haven't you forgotten something? What's that? I can't spin. No, You can't, can you? I can't spin. Well, if you don't spin five skeins every day. If I don't. If you don't, the king'll cut off your head. Cut off my head? Oh! Don't worry. Don't worry. Think what a good marriage it'll be. a good marriage for 11 months. Yes, a good marriage for 11 months. And when the time comes to spin five skeins a day. Yes. Well, you'll think of something. Oh, yes. Anyway, by then the king will probably have forgotten. Forgotten? Yes, he'll probably have forgotten all about it. <sighs> well, mother, I hope you're right. And so the king and the girl were married. Король і дівчина відгуляли весілля, і 11 місяців вона була дуже щаслива. Вона мала купу всіляких ласощів, увесь одяг, який лише заманеться, і багато бучних вечірок. Але під кінець 11 місяця вона почала думати про те, скільки їй доведеться прясти. Дівчина сподівалася, що король забув про давню угоду, але він не забув і в останній день одинадцятого місяця король їй сказав В останній дванадцятий місяць року ти повинна щодня прясти по п'ять клубків. Якщо ти цього не зробиш, твоя голова з пліч. If you don't, your head'll come off. Сьогодні останній день одинадцятого місяця Люба. My dear. Yes? It's the last day of the eleventh month. Yes, it, it is, isn't it? And in the last month of the year, that's the twelfth month, you have to spin five skeins every day. Five skeins every day? Five skeins every day. And if you don't... If I don't? If you don't, your head'll come off. Oh! Uh... Now, come and see the room where you will spin. А тепер ходімо, покажу тобі кімнату, у якій ти будеш прясти, сказав король, і завів дівчину до кімнати, якої вона ніколи раніше не бачила. Там не було нічого, окрім прядки та крісла. Король повідомив їй завтра тебе тут закриють. Tomorrow you'll be shut in here. З їжею with some food. і кужелем and some flax. Ти будеш закрита тут цілий день. All day. І якщо до вечора ти не напрядеш п'ять клубків, тобі відрубають голову. Ось вона, кімната, де ти прястимеш. Here's a room for you to do your spinning. There's nothing in here but a spinning wheel and a chair. That's all, my dear. Now, tomorrow. Tomorrow? Tomorrow you'll be shut in here. Shut in? You'll be shut in here with some food. Ah, some food? And some flax. Some flax? Yes. You'll be shut in here all day. All day? All day. And if you haven't spun five skeins by the evening. If I haven't? If you haven't spun five skeins, your head'll come off. Oh! Don't worry. Don't worry. Don't worry about it. Not till tomorrow. And the king went away. На цих словах король собі пішов. Він сказав не турбуйся про це, принаймні до завтра. Дівчина була така налякана, що не знала, що ж їй бідній удіяти. Oh, I'm so frightened. I don't know what to do. Five skeins a day. I can't spin five skeins a day. I can't spin at all. Я взагалі не вмію прясти, скиглила дівчина. Що ж їй бідній робити? Як же їй випрясти п'ять клубків за день? Та коли хочете дізнатися, що було далі, слухайте вже наступного разу. На сьогодні ж усе. До зустрічі. Goodbye. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua